Hrvatski radio, obrazovni program. četvrtkom. ...22. siječnja 1808. godine. Portugalski princ regent Dom Joao koji u studenom prošle godine pred francuskim trupama odlučio otići iz kraljevine kojom je vladao u ime bolesne majke kraljice Marije I, ugledao je grad Salvador. Dom Joao i njegov dvor odlučili su se na tada nezapamćen potez u povijesti europskih vladajućih kuća. Pred osvajačem pokupili su sve što su mogli i s cijelim dvorom, državnom upravom, slugama, dvorjanicima i savjetnicima odlučili su se skloniti u koloniji na američkom tlu. Krajem studenog 1807. između 12 i 15 tisuća ljudi na čelu s dom Joaom i kraljicom Marijom ukrcalo se na brodove i splovilo prema Brazilu, najvećoj i najbogatijoj portugalskoj koloniji. Mjesec dana kasnije, nakon što je ta flota preživjela dvije oluje i ne baš ugodne uvjete života, jedan je putnik napisao da je čak brod koji je prevozio regenta i kraljicu smrdio poput svinca, ta je flota došla do Salvadora, grada koji je do 1763. bio glavni grad Brazila. Što ih je tamo dočekalo, opisuju Lilija M. Schwartz i Heloiza M. Starling u knjizi Brazil, biografija. Iako je urbani pejzaž bio sličan Lisabonskom, sve je ostalo bilo izrazito drugačije. Bademe koji su ujesen cvali na ulicama Portugala zamijenili su raskošnim pejzažom palminog drveća, otežalog od plodova i obiljem živih boja. Slani okus morske pjene miješao se s egzotičnom aromom palminog ulja zbog hrane koja se spremala na ulicama. Ipak, zapisi toga vremena jedinstveni su u tome da su robovi ostavili najveći utisak na pridošlice. Brutalnost postupka prema Afrikancima šokirala je čak i ljude naviknute na loše uvjete zatočeništva u tadašnjoj Europi. Moglo se uobičajeno vidjeti kako robove bičuju na ulicama ili kako su zgromljeni teretom koji nose. Među njihovim mnogim poslovima oni su također nosili luksuzne stolice ili nosiljke na kojima su putovale svjetlopute dame, zaklonjene iza zavjesa od finog platna. Ulazak robova u Portugal zabranjen je 1767. ali zabrana se nije odnosila na kolonije u kojima se i dalje trgovalo robljem. 28. siječnja Dom Joao potpisao je prvi zakon nakon bijega iz Portugala. Njime se luke Brazila, do tada zatvorene za sve brodove osim portugalskih, otvaraju za prijateljske nacije. Bila je to cijena koja se morala platiti za britansku pomorsku zaštitu. Salvador neće biti odabran za sjedište dvora u izbjeglištvu postojala je bolja i raskošnija luka za to. Rio de Janeiro. Sedma Gožuka 1808. godine Kraljičin dvor s regentom stigao je u zaljevu Guanabara. Rio de Janeiro, glavni grad kolonijalnog Brazila od 1763. stao je kako bi primio kraljicu, regenta, dvor i sve one koji su došli iz metropole. Izbjeglice iz Portugala dočekala je jedna od najljepših luka na svijetu. Opet je tropska raskoš ostavila veliki dojam. Ali dvor, dvorjani i pratitelji navikli su na europsku raskuš. U Riju toga nije bilo. Princ Regent uselio se u rezidenciju pod kralja. Kako mjesta za kraljicu majku nije bilo, samostan Karmeličana iseljen je kako bi se u njega uselila Marija I. Za smještaj dvorjana, savjetnika, ministara, službenika, vojnih časnika krenulo se u oduzimanje i unajmljivanje kuća. Spretniji stanovnici od toga su se obranili izlikom da se njihove kuće obnavljaju kako bi bile dostojne novih doseljenika. Najspretniji nikada nisu završili s tim preuređivanjem. Kako bi primirio domaće uglednike, Dom Joao počeo je dijeliti titule. Do povratka u Portugal 1821 podijelio ih je 254. Među njima je bilo 11 vojvoda i 38 markiza. Tko nije dobio titulu, dobio je odličje ili članstvo u nekom otmjenom redu. Među ostalima, Dom Joao je imenovao čak 2630 članova reda vitezova i zapovjednika Velikog križa. Lilja Schwartz i Heloisa Starling pišu. U međuvremenu broj službenika nastavio je rasti zagušujući vladin stroj i napuhujući troškove. Stvarani su položaji čija je jedina svrha bila da udome pridošlice, koji su očekivali da im dvor osigura sve što je potrebno za preživljavanje. Horde prišipetlja u rasponu od monsinjora, sudaca, zakonodavaca, doktora, slugu kraljevskog dvora, kraljevih osobnih pomoćnika i ljubimaca dvora, ponašale su se poput bande parazita, Bile su to skitnice i lopovi koji su u glavnom gradu kolonije nastavili s onim poslom koji su radili u Lisabonu. Živjeli su na državni račun i nisu radili ništa za dobro nacije. Kako bi se financirao taj sve napuhnutiji administrativni stroj, novi su porezi nametnuti posuda po Brazilu. Bijes ljudi zbog takve neobuzdane korupcije iskazivao se u ironičnim stihovima. Ukradi pečenu kokoš, zator je tvoja nagrada. Opljačkaj riznicu, postaćeš plemić. Dvor ipak nije bio samo teret. Rio je trebao biti sada nalik na europske prijestolnice, pa su osnovani kraljevski vrtovi, kraljevski muzej, škola za znanost i umjetnosti. Otvorena je kraljevska knjižnica. Tri su puta brodom trebala da se iz Lisabona prenese knjižnica kraljevske obitelji Bragansa, koja je u kaosu odlaska ostavljena u neradu. Iz Portugala dvor je odnio pola valute u opticaju i oko 80 milijuna kruzadosa, vrijedno zlato i drago kamenje. To nije bilo dovoljno da se izdržavaju pridošlice iz metropole. Lilija Švorc i Heloiza Starling pišu. Kako su porezi postajali sve brojniji, tako je raslo nezadovoljstvo u koloniji. A kraljevsko domaćinstvo nije se trudilo prikriti kako je trošilo svoje bogatstvo. Primjer je dnevna potrošnja domaćinstva infanta Dom Sebastiava, praunuka Dom Joao tri kokoši, tri kilograma svinjetine, dva i pol kilograma kruha, četvrt kilograma maslaca, dvije boce vina, pola kilograma svijeća, kao i šećer, kava, tijesto, voće, povrće, maslinovo ulje i drugi začini. Samo za godinu 1818. zabilježeno je da je kraljevska palača potrošila 620 peradi na dan. Razlog za odlazak dvora u Brazil bila je francuska invazija na Portugal. Dom Joao je objavio rat Francuskoj 1. svibnja 1808. godine, ali 1810. britanske snage uz potporu portugalskih izbacile su francuske trupe iz Portugala. Šesta koalicija protiv Napoleona početkom 1814. konačno je uspjela pobijediti francuske snage i protjerati Napoleona na Elbu. Njegov kratki povratak završen je porazom njegove vojske kod Waterloo i razloga za boravak Dom Joao i kraljevskog dvora u Brazilu više nije bilo. Lilija Švorc i Starling pišu. Da stvar bude gora, kriza je zahvatila portugalsku državu. Urod je podbacio, kovanog novca bilo je malo, papirnata valuta izgubila je vrijednost, a krediti koje su nudile druge europske zemlje presušili su. Prema portugalskim elitama, kako bi se ponovno uspostavilo portugalsko bogatstvo i stabilnost, moralo se dovesti u red Brazil. Ne samo da su rastuće financijske nevolje pripisivali Brazilu, oni su optuživali svoju brazilsku braću za nemar. Iz Brazila nam ne šalju ni trupe, ni novac, ni meso, ni brašno, ni šećer, ni rižu, zapravo ne šalju nam ništa. Uskraćen za resursa prekomorskog dominiona, bez zarade od trgovine s kolonijama, ponižen zbog ovisnosti o Britaniji, Portugal je protiran na drugo mjesto unutar svog imperijalnog sustava. Čak se i kralj činio nesvjesnim nedaća svojih državljana. Kriza je bila ekonomska, politička i simbolična. Portugalska elita vjerovala je da je, kako bi se izbjegle nepovratne i radikalne posljedice, nužna gesta od velike simboličke važnosti, povratak kralja. Dom Joao nije se išlo iz dvora u tropima. 20. ožujka 1816. umrla je njegova majka, kraljica Marija, i on je formalno okrunjen za kralja. Imao je sina, Pedra, za kojeg je imao velike planove. Ali sve veći pritisak bio da se kralj vrati u Lisabon. U Portugalu je 1820. izbila liberalna revolucija. Vrilo je u Brazilu. U travnju 1821. u Riju su izbili protesti na kojima se izvikivalo živjela revolucija i neka narod vlada Brazilom. Od Joao VI tražilo se da donese ustav i ostane u Brazilu. Kralj je odbio oružjem intervenirati. Tako uzdržan nije bio njegov sin Pedro, koji je naredio da se oružjem rastiraju demonstranti. Poginulo je 30 ljudi, mnogi su ranjeni. I na ulica Marija i drugih gradova sutradan su osvanuli natpisi Mesar iz obitelji Bragansa. Joao je imao i plan da sina Pedra pošalje u Portugal, a da on ostane u Brazilu. Na kraju je morao popustiti. Lilija Švorci, i Heloiza Starling pišu. Rečeno je da je Dom Žuau, kada je 26. travnja 1821. odlazio, bio shrvan napadom tuge, da je utonuo u stolicu. Jadnik je jedva govorio. Predložio je kratko zaustavljanje u Salvadoru. Izgovor za to bio je da mora dati zapovjed da nova vlada mora biti slušana. Do tada već je čak i kraljev savjetnik Grof od Pamele mislio da je dosta toga. Trebalo je očistiti javnu riznicu i pažljivo prebaciti trezore iz Banco do Brazil. Samo je kralj nosio sa sobom 60 milijuna krusada u zlatnim kovanicama i polugama. Da se ne spominju dijamanti uskladišteni u utvrđenim zgradama Banco do Brazil. Na ulicama narod koji je ponovno pratio eksodus portugalskog dvora sastavio je satiričku pjesmicu. S iskrom u očima, s koracima lakim, ukrcavamo se na brod s bogatstvom na vidiku. Prije odlaska Dom Joao je svog sina Pedra imenovao za regenta i ostavio ga u Brazilu kako bi vladao zemljom koja je ponovno postala portugalska kolonija. Kralj Joao VI otišao je u Portugal 4. srpnja. Odmah po dolasku spoznao je koliko se situacija promijenila. Regenstvo, institucija koja je zamjenjivala kralja dok je on bio u Brazilu, zatražilo je da se 11 njegovih savjetnika, koji su proglašeni opasnima, vrati u Brazil. Joao je morao imenovati kabinet i prihvatiti ulogu ustavnog monarha. Lisabon je otišao i dalje. Naložio je Pedru, princu regentu, da se vrati u Portugal. Pedro je odmah odgovorio da će poštovati nalog. Princ regent neće održati svoju riječ. Do te 1821. godine Brazil je u nekoliko godina doživio ono što nijedna druga kolonija nije. Prvo je kralj, bježeći pred francuskim trupama, odlučio iz metropola otići u koloniju i tamo preseliti dvor. Kolonija je tako postala metropola. Kada se Portugal oslobodio od francuske vojske, Portugal je smatrao da je vrijeme da Brazil ponovno postane kolonija, a da se kralj s dvorom vrati u Lisabon i tako ponovno Portugalu učini metropolom. Kada se kralj pod pritiskom vratio u Lisabon, u Brazilu je ostavio svog sina kao potkralja. Onda je Lisabon odlučio okončati poseban status Brazila i naložio je kraljevom sinu da se vrati u Lisabon. Pedro je prvo rekao da će to učiniti, a onda je poručio Brazilcima, koji nisu željeli opet biti stanovnici kolonije, da će ostati u Brazilu. A dvoru u Lisabonu poručio je da se Brazil mora tretirati kao brat, a ne kao sin, te kao suveren s Portugalom, a ne kao podanik. 7. rujna 1822. godine na ravnici Ipiranga, pored Sao Paula, Pedro je proglasio nezavisnost Brazila. Kao da to nije bilo dovoljno šokantno, Pedro se proglasio carem, a Brazil je postao carstvo. Brazil je već dugo vremena bio bogatiji od metropole. Šećer, kava, na kraju zlato učinili su od kolonije bogatu zemlju. Sada je ta bogata kolonija još više zasjednila metropolu. Bogati Brazil postao je carstvo. Govori magistar Želimir Brala. 1724. godine je kralj dobio 540 kila zlata, 1726. je dobio 1995 kg zlata, a 749. 1800 kg zlata. Dakle, to su zaista ogromne količine. Topionice su radile punom parom. Međutim, kako je eksploatacija bila pretjerana, a i nalazišta nisu bila neograničena, Kvote su se, koje je nametnuo kralj da se moraju poštovati i da ih mora on dobiti u Lisabonu od zlata, do 1766. su uvijek bile ispunjene, a potom su počele oscilirati. I s tim je u vezi jedan od prvih e, većih pokušaja pobune. Naime, 1788. je došlo do govorkanja da će kralj primijeniti jednu odredbu koju je donio, koja je dobila pučki naziv drama, dakle krvarenje, dakle da će on podvostručiti svoj e, zahtjev, dakle svoju kvotu zlata, jer zbog nepovjerenja prema onima koji zastupaju njegove interese smatra da nije dovoljno poštovana ona klauzula o 20%, odnosno o godišnjoj količinskoj kvoti koju mora dobiti i da kako u Minažeraješ se pribojavaju da će naprosto doći do situacije koje će im otežati život, da će svima uzeti njihovu imovinu, njihovo zlato i jedan se krug ljudi okuplja, to se zove inkonfidencija Mineira ili kožura samo minera, dakle zavjera iz Mineš ili pobuna iz Mineš i oni se dogovaraju da u tadašnjoj kapetaniji, to se odnosi na kapetaniju Minas Gerais, da prekinu s Portugalom i da usvoje, što je interesantno, republikanski poredak, dakle ne žele više e, monarhistički režim, žele potaknuti industriju, žele, što je posebno interesantno, osnovati sveučilište u gradu koji se danas zove Oru Pretu, crno zlato se zove, a crno zlato se zove zbog toga što je zlato koje je pronalaženo ovo na površini bilo obavijeno magnetitom, željeznim oksidom, oksidom koji je crne boje i tek kad se palcem postruže onda zlato bljesne. Godine 1545. na planini Potosi u današnjoj južnoj Boliviji španjolski konkvistadori pronašli su srebro. Potosi je postao Čeroriko, bogata planina, a grad Potosi, utemeljen kod nalazišta, u stotinu godina narastao je na 160 tisuća stanovnika. U 17. i prvoj polovici 18. stoljeća Potosi je davao skoro pola svjetskog srebra. Portugal je to otkriće uvjerilo da u Brazilu također mora biti sličnog rudnog bogatstva, te da se ono nalazi u unutrašnjosti Brazila, koja je jedva bila poznata u 16. stoljeću. Ideja je bila da se ekspedicijama i kolonizacijom prodre unutrašnjost i nađe rudno blago. Portugalu će trebati dva stoljeća da to postigne. Prvo zlato u Brazilu nađeno je 1560. u današnjim saveznim državama Sao Paulo i Parana, ali to nije zadovoljilo glad za dragocjenim metalima u metropoli. Željeli smo u Brazilu naći Peru, a ne Brazil, bila je reakcija iz Lisabona. Tek krajem 17. stoljeća iz današnje države Minas žarajš počele su stizati vijesti da se u potocima i rijekama mogu naći maleni grumeni zlata. Problema je bilo nekoliko s eksploatacijom tog bogatstva. Prvi je bio kako uopće do njega doći. Za krčanje puta pobrinuli su se ljudi poput Farnaoa Dijaš Pajš Lemea, koji je 21. srpnja 1674. na čelu četiri odreda, koji su se sastojali ukupno od 40 bijelaca i 100 indijanaca, među njima bila su i dva njegova sina, jedan iz zakonitog braka, drugi mestik iz veze s indijankom, krenuo unutrašnjost Mina Rajša. On je imao skoro 60 godina i bio je bogati zemljoposjednik, ali priče indijanaca o tome da postoje planine tako pune zlata da sjaje na suncu, potakle su ga na put. Kako je on izgledao, opisuju Lilia Schwartz i Heloisa Starling. Prelazak preko planine Serada Mantikvjera, bio je posebno težak. Lanac je nazvan plačuće planine zbog obilja potoka i vijugavih rijeka. Na točki znanoj kao Seradu Fakau, nazubljeni put prelazio je preko pet najvećih vrhova i on je sprečavao, kako je predaja govorila, najslabije da uđu u Minaš. Bio je to pothvat samo za najhrabrije i jake, Planine su bile prekrivene tamno zelenim pokrovom vlažne šume, u koju su putnici ulazili nakon nekoliko prvih dana puta. Planine su dalje mučile putnike zajedno s oblacima otrovnih insekata i naglim pljuskovima kiše. Prijelaz je bio posebno opasan tijekom kišne sezone, kada su planinski vrhovi bili prekriveni maglicom. Ledeno hladna voda ulijevala je studen u kosti putnika i kapala s njihovih brada dok su se spuštali niz skliske padine, na kojima su se prevrtale mazge zajedno s teretima, dok je put ispod njihovih nogu postajao blato i glina. Fernao Dias pa i Šleme umro je na tom putu, ali njegova ekspedicija je bila ključna u krčenju puta prema nalazištima zlata. Uskoro su na tisuće ljudi krenule u potrgu. Sve do zlatne groznice u Kaliforniji sredinom 19. stoljeća nije bilo takvog žara i gladi za zlatom. Zapravo je zlata bilo u izobilju, nije bilo dovoljno hrane za prve tragače. U Mine u početkom 18. stoljeća ljudi su umirali od gladi, a ruke su im bile pune zlata. Kako bi izbjegli smrt od gladi, tragači za zlatom jeli su sve. Pse, mačke, guštere, zmije, čak i otrovne bijele larve koje su se mogle naći unutar bambusa. U današnjem moru Pretu tada se zvao Vila Rika, što znači bogat grad. Oni žele osnovati sveučilište, što svjedoči da je prosvjetiteljski duh došao i tamo, da su njihovi studenti koji su bili po europskim sveučilištima i koji su se vratili, knjige su se već čitale na veliko evropske, i da žele naravno ukinuti trgovački monopol koji portugalski koji kruna portugalska ima 1789. godine koja je godina francuske revolucije, u Brazilu je godina gušenja te pobune ili zavire. A zavirenici su bili prvenstveno Tiradentes, jedan junak koji je bio brico, zvali su ga Tiradentes vadi zub doslovno, dakle jer brijači su se tada bavili stomatologijom kao što znamo. Bili su neki svećenici, neki posjednici, vlast ih je, centralna vlast ih je uhvatila, odvela u Rio de Janeiro na javno suđenje. Svi su osuđeni na smrt, ali je tada je kraljica bila Dona Marija II. Marija II. u Portugalu, je e, imala na umu očito svoje interese da se previše ne hostilizira e, stanovništvo u koloniji i sve su te kazne komutirane, dakle oni su svi pomilovani osim ovoga koji je smatran glavnim, a koji vjerojatno nije bio glavni, nego je bio najglasniji naprosto. E, Tiradentes koji je osuđen na smrt i to na veoma ružnu i okrutnu smrt, dakle prvo vješanje, a onda je raščetvoren i dijelovi njegova tijela su obješeni po putovima od Rio de Janeira do Orapreta. Jel? Prva za sad poznata pojava šećerne trske je ona na Novoj Gvineji koja se može datirati u oko 8000. godinu prije Krista. 2000 godina kasnije ona se može naći na Filipinima, Indiji i možda Indoneziji. Oko 500. godine nakon Krista šećerna trska već se uvelike prerađuje u Indiji. Godine 751. nakon osvajanja većeg dijela Pirinejskog poluotoka, Arapi donose šećernu trsku u Europu i uspostavljaju preradu šećera. I tako počinju Europu navikavati na takav način zaslađivanja. Do tada za slađenje se najviše koristio med. Do novog vijeka Europa je već postala ovisna o šećeru i to je bio razlog da se u 15. stoljeću princ Henrik Moreplovac odluči dati nalog da se sa Sicilije na otok Madeiru donesu sadnice šećerne trske. Početkom 16. stoljeća uzgoj šećerne trske i proizvodnja šećera dolazi na otoke Sveti Toma i Zeleni rt ispred obala Afrike. Ropska radna snaga ključ je te proizvodnje i prerade. Godine 1516. šećerna trska dolazi u Brazil. Proces sadnje počinjao bi s prvim kišama u veljači i nastavio se sve do srpnja ili kolovoza. Zemlja bi se krčila na stari indijanski način. Sjekla se šuma i onda se palila kako bi se dobila obradiva površina. Za 12 do 18 mjeseci trska bi se sjekla i onda prevozila na preradu. To je trebalo brzo raditi jer bi već 24 sata nakon sječe udio saharoze značajno počeo opadati propadati. Trska bi se u mlinovima mljela. Što je bilo još potrebno za preradu trske opisuju Lilija Schwartz i Heloise Starling. Još jedna stvar nužna za mlinove bilo je drvo. Izračunato je da su nasad bila potrebna jedna volovima upregnuta kola za punjenje peći. Isusovac Padre Antonil opisao je peći kao usta koja proždiru šume, tamnice vatre i dima, stalno je živuće slike vulkana. Jedna od posljedica prerade šećerne trske bilo je uništenje šuma na sjeveroistočnoj obali Brazila, koja je već pretrpjela štetu od sječe drveta Brazil. Drvo Brazil, po kojemu je ta zemlja i dobila ime, bilo je prvi izvor zarade u zemlji koju je 1500. otkrio Pedro Alvarez Cabral. Šećer je donio bogatstvo. Nakon toga veliku je zaradu donijelo zlato. Zlato malo po malo počinje opadati, počinje donositi sve manje prinose i druge se nameću ekonomske aktivnosti koje treba raditi. Uočavaju da je tamošnje podneblje i tlo veoma dobro za uzgoj kave. I time smo došli do onog četvrtog ekonomskog ciklusa koji karakterizira brazilsku povijest. Do, naravno do modernih vremena. Danas je Brazil veoma razvijena zemlja, zemlja velikih kontradikcija u kojoj se s jedne strane ima veliko siromaštvo, ali s druge strane najmodernije tehnologije, na primjer usložno lansiranje satelita, proizvodnja najsuvremenijih aviona, civilnih i vojnih i tako dalje. Međutim, kava zahtjeva mnogo radne snage. Kao i šećerna trska u ostalom zlato ne zahtjeva toliko radne snage i dobit je e, veća i lakša, lakše se do nje dođe, ali kava zahtjeva sad već veliku radnu snagu i što samo potiče onu ružnu aktivnost čovječanstva, dakle trgovinu robljem. Odakle dolazi to roblje? Trgovina počinje negdje 60. godina 16. stoljeća, dakle 1559. godine, sa šećernom trskom. Ona je prva koja zahtjeva dosta radne snage, a indijanci se nevoljko prilagođavaju tome. I indijanci malo pomalo i nestaju oni nestaju. Rekli smo da ih je bilo 4 milijuna, e, otprilike se procjenjuje da je bilo 4 milijuna. Danas ih ima samo oko 200 i nešto tisuća. Haraju ih e, evropske bolesti na koje su zarazne bolesti, epidemije razno razne koje se proširuju među njihovom populacijom koja nije, nema stečen imunitet na nove uzročnike bolesti i službeno 1559. godine Lisabon odobrava izvoz robova u Brazil. Kada su portugalski moreplovci, trgovci i kolonizatori počeli krstariti po obalama Afrike, prvo su tražili zlato i druge dragocjenosti. Tek nakon toga dolazili su u obzir bjelokost, papar i robovi. Potreba za robovima u ranim desetljećima portugalske ekspanzije proizlazila je prije svega iz potrebe za slugama u domaćinstvu u metropoli. Sve se to dramatično promijenilo kada je počelo uzgajanje šećerne trske. Prvi otoci na kojima je počeo njezin uzgoj bili su Sveti Toma, Zeleni rt i Madeira. Do 1582. ti su otoci imali oko 16.000 stanovnika. Robovi su činili 90% tog stanovništva. Proizvodnja šećera povećala je potrebu za robovima u Brazilu obilje robova koji su dovoženi iz Afrike učinili su da je ropstvo postalo posvuda prisutno u Brazilu. Robovi nisu radili samo na plantažama šećera, bez njih se nije mogao zamisliti svakodnevni život. Lilija Švorc i Heloiza Starling pišu. Afrikanci i robovi radili su skoro sve poslove u Rio de Janeiru. Prodavali su voće i angu, jelo napravljeno od brašna manioke, kuhanog s vodom i solju. Radili su delikatese, nosili teret i nosiljke, obavljali sitne poslove, prodavali novine, hvatali uši, radili kao stolari ili su bili iznajmljivani. Zadnji su bili najbrojnija skupina. Robovi su se mogli iznajmljivati na dan, tjedan ili mjesec. Pružali su niz usluga. Prodavali su robu, nosili drvo i vodu, prenosili nosiljke. Sve su to bili poslovi koje su propisivali zakoni doneseni u Senatu. Brojke pokazuju kako je duboko bio ukorijenjen takav rad. U 20. godinama 19. stoljeća dvor je posjedovao 38 tisuća robova, u vrijeme kada je ukupno stanovništvo Rio de Janeira brojilo samo 90 tisuća ljudi. Schwartz i Starling pišu da je u Brazilu bila najveća koncentracija robova od vremena Starog Rima. U Brazili je otišlo 40% robova koji su porobljeni u Africi. Schwartz i Starling pišu da je u godinama trgovine robljem između 8 i 11 milijuna Afrikanaca porobljeno. Od toga je u Brazilu završilo između 3,8 i 4,9 milijuna robova iz Afrike. Dovoženi su iz subsaharske Afrike prvenstveno Portugalske Afrike, ali i drugih eh, afričkih zemalja. Dakle, to je Angola na prvom mjestu, Gvineja, gore sjevernije, Benin, Nigerija, s druge strane, isto tako i s druge strane Afričkog kontinenta iz Mozambika. Posebno su cijenjeni robovi iz Angole i Mozambika, a u trgovini su, oni su plaćani novcem, duhanom, oružjem i rakijama. I da bome zlatom, jel? Današnji veliki lijepi gradovi Brazilski, Rio de Janeiro, Salvador, gore na sjeveru Baiji, Hsif i São Luís, Damajranjao, Sveti Ljudović su bili glavni uvozni centri. Sveukupno je u Brazil dovedeno oko 4 milijuna robova. U prvo vrijeme, prva dva stoljeća, ih je došlo oko 510 hiljada. Rekli smo da je u istom razdoblju došlo 100.000 Portugalaca. Ta je tužna aktivnost bila prijeporna već u rano doba, prijeporna u moralnom smislu ili u etičkom smislu. Postojali su utjecajni ljudi koji su smatrali da ropstvo nije niti u sklaru sa kršćanskim moralom, a nije niti u skladu sa eh, ljudskim, običnim moralom bez ikakve ideologije i da naprosto nije pošteno da netko mora cijeli život raditi kao vlasništvo nekoga drugog. A robovi su zaista bili smatrani vlasništvom. Grubo rečeno, otprilike, kao što danas smatramo magarca u dvorištu svojim vlasništvom, tako su i bili ne puno bolje od toga magarca su bili tretirani i e, robovi. Naravno, davala im se hrana, bili su njegovani u tom smislu, davala im se hrana, liječilo ih se, zašto? Radi iskoristivosti. Ali opet ako bi nešto se i dogodilo nije bilo toliko, toliko važno ako ga i nema. Iz Afrike u Brazilu robovi su od 16. do 18. stoljeća prevoženi na portugalskim karavelama. U prosjeku jedna je karavela mogla prevesti 500 robova. Manji brig mogao je prevesti oko 200 robova. U 19. stoljeću robovi su se počeli prevoziti parobrodima, koji su bili brži i mogli su prevoziti oko 350 robova. Sve je bilo podređeno tome da se brodovi maksimalno napune ljudskim teretom. Robovi su za vrijeme puta do Brazila bili hranjeni samo jednom na dan i to u pravilu kukuruzom i maslinovim uljem. Voda je bilo tek toliko da se ne umre od žeđi. Takva prehrana dovodila je do skorbuta. Od trenutka porobljavanja do dolaska u Brazil, robovi su patili od nedostatka vitamina C. Takvo je stanje dovelo do toga da se u početku skorbut nazivao bolešću iz Luande. Lilija Švorcihelo i za Starling pišu. Stalan, naporan, iscrpljujući rad na plantažama bio je sam po sebi oblik nasilja. Taj prisilni rad koji je potvrđivao vlast gospodara usađivao je stalan osjećaj jeze, kao i užasa od kolektivnih kazni, koje su se često primjenjivale javno kažnjavanje u kladama, upotreba bića za kažnjavanje i ponižavanje, korištenje željeznih okova za vrat u kojima su bili šiljci kako bi se spriječio bijeg, stavljanje željeznih maski kako bi se robove spriječilo da jedu zemlju i tako dovelo do spore i bolne smrti od gladi. Lanci kojima su bili vezani u zemlju stvarali su u Brazilu svijet nasilja u kojem je bio ukorijenjen lik gospodara i njegove vrhovne vlasti utemeljene u zakonu. Tragovi toga bili su stalno vidljivi na tijelima robova. Prvi zakon koji Brazil donosi je 1850. godine. To je takozvani lej Keroš po jednom senatoru koji zabranjuje zakon taj, zabranjuje ulazak u Brazil afričkim robovima. Drugim riječima zabranjuje trgovinu. Ne zabranjuje robstvo, ali zabranjuje trgovinu. Novi robovi, više ne mogu dolaziti. Taj problem ili to pitanje sazrijeva sve više i više i 20 godina kasnije, 1871. godine, se donosi takozvani lej du ventre livre, zakon o slobodnoj utrobi. Što to znači? To znači da ako robkinja rodi dijete, to dijete više nije rob, nego ono je slobodan čovjek, to dijete i ta sigurno dobro mišljena i u dobrom smislu pokrenuta je doveo i do loših posljedica. Naime, sad djeca vlasnicima više nisu toliko, toliko važna, jer oni su slobodni, neće biti njihovi robovi kad odrastu, otići će. Prema tome, nije o njima takva briga vođena kao što je vođena o robovima i robkinjama. 1885. dakle 14 godina nakon ovog zakona o slobodnoj e, utrobi se donosi zakon o 60 godišnjacima. Taj zakon pa kaže da rob kad napuni 60 godina života jeste slobodan čovjek. I to također dovodi do određenih problema. Prvo, kako se zna da rob ima 60 godina? Vrlo često su to podaci koji su eh, nasumični, eh, pa se uzima ne vrijeme rođenja, nego vrijeme kad je zabilježen kod trgovaca robom. Jel? Drugo, što sa tim ljudima raditi? Tko će ih hraniti, tko će se o njima brinuti? Robovi to, njihova djeca to ne mogu i ne smiju. To stvara dakle novu vrstu problema. Tržište rada je slabo i ne može ih sve apsorbirati, dakle glad, umiru. I tek 1888. godine takozvani zlatni zakon Lej Aurea ukida ropstvo. Godine 1548. skoro pola stoljeća od Cabralovog otkrića Brazila, portugalski kralj Joao III. objavio je kraljevsku povelju, kojom je u Brazilu utemeljio instituciju generalnog guvernera kao glavnog predstavnika krune u koloniji. Generalni guverner je prema tome i trebao živjeti u Brazilu i sljedeće godine Tome de Souza se kao prvi generalni guverner iskrcao u Brazilu i u gotovo pustoj kapetaniji Bahia utemeljio glavni grad kolonije. Grad će dobiti ime Salvador i ostaće glavni grad Brazila sve do 1763. kada se sjedište vlasti u Brazilu premješta u Rio. Salvador postaje središte iskorištavanja drva Brazil, kao i uzgoja šećerne trske i njezine prerade kako su i druge kapetanije počele privređivati prvo od drveta, onda od šećera, kave i duhana, Brazil je postao privlačan i za useljenike iz Portugala. U času kad se događa to veliko useljavanje, političko-administrativni oblik u Brazilu su pokrajine. Dakle, podjela brazilska politička administrativna su pokrajine, one će poslije jednim većim dijelom će postati današnje savezne države, ali do tada će još dosta proći vremena. Kralj je u Lisabonu i kralj vodi svoju politiku, odnosno štiti interese krune preko guvernera tih pokrajina koje su u Brazilu. I sada 1808 dolazi do jedne zanimljive situacije, jedinstvene zapravo u povijesti kolonija i kolonizacije. Pod pritiskom Napoleonovih trupa koje pritišću na Portugal i osvojit ga, kralj João VI odlučuje naprosto da preseli dvor u Rio de Janeiro. I to je veoma mudar e, državnički potez bio. Mudar jer Optužuju ga mnogi, naravno da u nacionalističkoj pogotovo sferi razmišljanja povijesnoga, optužuju ga da je pobjegao u Brazilu. A on je zapravo bio jedini način da sačuva to golemo carstvo, jer da je ostao, Napoleonove bi ga trupe samljele i ne bi bilo Portugala, samim tim ne bi bilo samostalnog ili ne u istom obliku Portugala, ne bi više bilo niti kolonije. Dakle, kolonije bi opet došle pod nečiju kontrolu i Portugal bi sve izgubio. Dakle, on je vrlo mudar potez zapravo napravio kad je dvor preveo u Rio de Janeiro pod zaštitom britanske mornarice. Ovo pod zaštitom britanske mornarice je važno jer će za uzvrat su Britanci tražili i dobili da imaju pravo slobodnog pristupa brazilskim lukama, što do tada nisu imali jer je kralj imao, e, Portugal je imao monopol nad e, pomorskim prometom. I on odlazi u Brazil, u Rio de Janeiro postavlja dvor, da kako počinje se graditi nove zgrade, donosi se nov način e, života, dvorjani slijede, svatko želi biti uz kralja, ne samo kamarila, nego i oni koji imaju bilo kakve interese da ih po mogućnosti ostvare. I time imamo jednu zanimljivu situaciju. Dakle, kolonija je postala e, metropola, a metropola Portugalije je postala kolonija. Dok je Joao s dvorom bio u Brazilu, izbila je 1817. godine pobuna u Pernambuku. Povod su bili veliki porezi kombinirani s prisilnim i brojnim novačenjem. Pernambuko je dodatno patio od pada cijena šećera i pamuka, kao i od visoke cijene robova. Na sve je to došla i suša koja je pogodila uzgoj svih onih kultura koje su bile potrebne za prehranjivanje stanovništva. Do tada je Dom Joao uživao u mirnom Brazilu. Ta je pobuna označila kraj mira u tropima u kojem je uživao portugalski dvor. Reakcija na pobunu bila je žestoka. Lilija Švorc i Heloisa Starling pišu. 19. svibnja 1817. portugalske trupe iskrcale su se u Pernambuku i zatekle glavni grad pokrajine pusti bez vodstva. Kao što je to bilo u vrijeme Urote iz Minaša 1789. i Urote iz Bajije 1798. monarhija je dala brutalnu demonstraciju svoje političke i simbolične moći. Ponovno, njezina je represija bila neopisiva, dokazana i nasilnim nametanjem reda i zakona. U Resife, u Salvadoru i Paraibi pobunjenike su javno pogubili i izložili na groteskan način koji je imao za cilj dati primjer. Kada su mrtvi, Njihove ruke i glave bit će ociječene i čavlima zabijene na stupove, a ostaci njihovih tijela bit će privezani za konjske repove i vučeni do groblja. Tek 6. veljače sljedeće 1818. kralj je dao nalog da prestanu istrage o toj pobuni. To se napravilo i kako bi se dom Joao konačno 13. svibnja 1818 mogao okruniti za kralja. Bio je to prvi puta u povijesti Europe da je njezin monarh okrunjen u koloniji, izvan europskog kontinenta. Svečanost je bila raskošna. Samo za njezino osvjetljavanje dvor je postavio 60 tisuća rasvjetnih tijela. Kolonija je tako postala još više metropola. Kolonija koja je postala metropola, Brazil, naravno uživa u tome, ima pozitivne prema tome osjećaje. Ali metropola koja je postala kolonija, Portugal, tamošnje elite se bune protiv takve, takve situacije koje smatraju povijesno nelogičnom i društveno neprihvatljivom. Pritom kava donosi velike prihode, budući da donosi velike prihode, uvozi se mnogo, mnogo robe, to istovremeno šteti stvaranju vlastite proizvodnje te robe, ali to je tako. Jel? i stvara se jedan potpuno novi i društveni i ekonomski pa onda i politički e, ambijent. Naime, kralj nakon nekog vremena dolazi u problem jer se na sjeveru Portugala se pojavila jedna skupina, odnosno jedan pokret, liberalni pokret koji želi preuzeti vlast u Portugalu. I sada kralj donosi odluku, treba se vratiti u Lisabon da bismo zadržali i jedno i drugo. Ako ne, ja ću ostati u Riju i imat ću samo Brazil, a Portugal će pasti u nečije druge ruke, bit će ukinuta monarhija i tako dalje. Kada se dvor na čelu s kraljem Joao VI konačno spremio za polazak, samo jedna osoba, u njemu bila oduševljena odlaskom. Bila je to kraljica Carlota Joaquina. Ona nikada nije zavoljela dvor u Riju, jedva je čekala da ode za Europu. Kralj u Brazilu odlučio ostaviti 22 godine starog sina Pedra. Zadnji razgovor oca i sina ovako opisuju Lilia Schwartz i Heloisa Starling. Bili su licem u lice. Kralj Joao VI koji oklijeva i glavi regent, Dom Pedro. Bio je 24. travnja i za dva dana kralj će se zajedno sa ostatkom obitelji konačno ukrcati na brod i vratiti se u Portugal. Regent je onda pozvan u očevu sobu gdje se vodio glasoviti razgovor od nekoliko riječi. Naš jedini izvor za ono što je kralj rekao tom prigodom je pismo koje je princ napisao kralju sljedeće godine. Još uvijek se sjećam i uvijek ću se sjećati onoga što je vaše veličanstvo meni reklo u vašoj sobi dva dana prije vašeg odlaska. Pedro, ako se Brazil odvoji, bolje neka bude u tvojim rukama, s obzirom na poštovanje koje ti imaš prema meni, nego da bude u rukama nekih od ovih pustolova. Nemoguće reći jesu li te riječi do u nedogled ponavljane u knjigama o povijesti Brazila ikada izrečene. Kakav god bio taj zadnji razgovor oca i sina, otac je bio tužniji. On je bio taj koji se morao vratiti u Portugal. Joao VI bio je kralj te zemlje, ali mu se u kraljevinu nije išlo. U ukazu kojim je najavljivao svoj povratak u Portugal, koji je obrazlagao kako nužnim za metropolu, tako i za Brazil, Joao VI napisao je da napušta Brazil sa snažnim osjećajem čežnje. On se prema tome vraća u Portugal i ostavlja svom sinu Pedru I da vlada. Pedro I će zaista i vladati od 822. do 831. godine, a potom će biti period od devet godina regenstva, gdje će se grupa regenata smjenjivati. Zašto? Jer kad je ovaj abdicirao, Pedro I abdicirao i otišao u Europu, onda je njegov brat, Pedro II, je imao pet godina i nekoliko mjeseci. Dakle, trebalo je čekati da on postane punoljetan. Nisu čekali da postane punoljetan. Kad je imao 14 godina, donijeli su poseban zakon da je on punoljetan i da može preuzeti tron. I on zaista preuzima tron u periodu od 840. do 889. godine. To je period koji se zove druga kraljevina ili drugo kraljevstvo u brazilskoj povijesti. Druga karakteristika vladavine Pedra II, odnosno drugoga kraljevstva, je veliki rat Geradu Paraguay, rat s Paragvajem, koji se dogodio od 1864. godine se događao do 1870. godine sa strahovitim gubicima prvenstveno sa strane Paragvaja koji je izgubio rat, sa strane Paragvaja koji je sam izgubio neki 300.000 ljudi. Brazil je izgubio mnogo manje, u navodnicima 80.000 ljudi, ali je taj rat je također na indirektno izazvao pad monarhije i proglašenje republike, jer nakon rata je nastala jedna nova politička snaga, jedna nova snaga koja je imala moć u rukama. To je bila vojska. Konačni korak u uspostavi brazilske vojske dogodio se kada je 1822. osnovana prva linijska armija. Portugalske trupe odbile su izjaviti odanost Pedru I. Zato je on osnovao nezavisnu brazilsku vojsku. Godine 1865. izbio je Paragvajski rat koji će potrajati pet godina. Osim što će skupo koštati Brazil, kako u životima, tako i u novcu, za rat je potrošeno 614 tisuća reala, što je iznosilo 11 budžeta Brazila za 1864. godinu. Taj je rat važan jer je u njemu vojska postala izuzetno bitna za Brazil. Vojska će biti ta koja će biti ključna u sljedećem važnom događaju za Brazil. Nakon kolonije, metropole i carstva, Sada je došlo vrijeme za proglašenje Republike, govori magistar Želimir Brala. Za vrijeme drugoga kraljestva, dakle, pedo do drugih 1840. i 1889. se stvaraju ili profiliraju se dvije političke partije. Jedno je e, konzervativna stranka, Partidu Konservador, a drugo je liberalna stranka, Partidu Liberal. Partidu Konservador, dakle konzervativnu stranku, ona objedinjuje interese onoga što bismo mogli grubo reći birokratem, to jest visokih državnih funkcionera, plus plantažera kave, dakle kavara, i to prvenstveno u Rio de Janeiro, ali ne samo, nego i u Baji, gore na sjeveroistoku, i u Pernambuku također, na gore na, na sjeveroistoku. U liberalnoj pak stranci su bili neki svećenici, ona je okupljala zapravo srednju društvenu klasu i vlasnike u pokrajinama, odnosno posjednike, poduzetnike u, u pokrajinama. I tako je malo pomalo su se stekli uvjeti i proglašena je republika. Slušali ste povijest četvrtkom. Tekst čitao Ivan Kojundžić. Emisiju snimila Stela Keleš. Uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio 2022. godina.